بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل ما لا إله آخر فتقود مذموما مخزولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما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 सूरत बनी साहिल पढ़ूं पिया हींअर ई ॾह कलमात जेके आहिनि टेन कमान जी आयो पढ़णु शुरू कयो अथऊं अलाह ताला फरमाए थो त ॿिए कंहिंखे शरीक न कर मूं सां आख़िर जो मज़मून ऐं मक़सूल थी वेहंदे पोइ अलाह ताला हुकुम कयो आहे त अलाह खां सवाइ कंहिं ॿिए खे न पूॼो पोइ उन ई सां ई गॾु फरमाए त अहसान कयो पंहिंजे वालदेन थिए पोइ जॾहिं पोड़ो थी वञनि हुन मथां को हिकिड़ो या उहे ॿई पोड़ा थी वञनि त उन्हनि खे पंहिंजो उफ़ बि न चओ या उन्हनि खे झिणकियो न उन खे सफ़ लफ़्त इस्तेमालु न करियो उन खां पोइ सुहिणे उन नमूने सां हुन सां ॻाल्हायो ऐं कौलनि करीम हुन सां अख़्तियारु कयो ऐं उन खंबड़ाटियूं पंहिंजूं मोहबतियूं पंहिंजे हिणाई जूं जेके आहिनि से हुननि पखेड़ियों मिसाल ॾिनो जीअं कुकड़ पंहिंजे बछड़नि खे जीअं करे पंहिंजे खंभड़नि जे हेठां रखंदी आहे त जीअं पंहिंजो सिरण ॿिड़नि को कांओ बांव को ॿिली का खणी न वञे अहिड़े नमूने सां पंहिंजे प्रोटेक्शन कयो पंहिंजी फ़र्ज़ु करियो पंहिंजे अदब करियो पंहिंजियूं बाझ जूं खंभड़ा थियूं हुननि जे अॻियां हीअं पखेड़ियो ऐं मुहबत सां तमामु सुहिणो इमेज पेश कयो अलाह ताला रखियो आहे ऐं पोइ उन लाइ दुआ घुरो जेका असांखे रसोला सास सेखारियो आहे त जॾहिं दुआ थी घुर पंहिंजी बांग थी अचे पोइ बांग खां पोइ दुआ घुरो दुआ में इहा रब रब छा चइबो आहे उहा दुआ घुरो त रब कदा ते छा चइबो चइबो आहे जेका बि दुआ आहे तव्हांखे यादि मूंखे बि ॾिसियो ॾिसो वञे पोइ उन में आख़िरि में वरी घुरिजे रब हा तव्हां वटि वसलात क़ाइमत वग़ैरह या सॼी दावत उहा पढ़ी उन खां पोइ रबरु हम मा कम आहे रब यानी सगेरा उन्हनि ते दुराम कर उन ॿिन्ही ते यानी उन सभिनी ते बि ॿिन्ही ते पर ख़ुशूसनि माउ पीउ ते जेके गुज़ारे विया आहिनि जेके जहिड़ा आहिनि त बि हुनजे लाइ दुआ घुरणी आहे त पोइ इहे जेके माण्हू आहिनि चवनि दुआ न घुरियो मरी वियल बसि छुटा हुननि जो अमाल ख़तमु थी हलिया न हा हज़रत इब्राहिम अल इस्लाम खे हुकुम थियो अलाह ताला जो पंहिंजे माउ माउ पीउ जे मुतलिक़ दुआ घुर या जेका असीं दुआ था घुरूं क़ाइदे में वेही नूह अल इस्लाम दुआ थो करे पंहिंजे माउ माउ पीउ जे लाइ पोइ असांखे अलाह ताला सेखारियो आहे पंहिंजे माउ पीउ जे लाइ दुआ घुरो हाणे वरी असांखे ई चवनि था नवां जेके पुट आहिनि धरती वञा निकिरी त चवंदा ख़बर अथव हथु मथे न खणो दुआ बि न घुरो हीअं बि न करियो हूअं बि न करियो माना भली बाएताल में विझी छॾियो अथऊं असांजे सॼे मुल्क खे अहिड़ी मुसीबत पखेड़ी छॾी अथऊं जिते किथे न पोइ वरी मतिलबु दुआ घुरणी आहे ज़रूरु घुरणी आहे ऐं माउ पीउ जे लाइ रहमत जी दुआ घुरणी आहे जहिड़ा आहिनि त घुरणी आहे मरी मरी विया आहिनि त उन जे लाइ बि घुरणी आहे जेके ॿिया पंहिंजो तव्हांजा माइट मिट उस्ताद बुज़ुर्ग जेके गुज़ारे विया आहिनि उन जे लाइ दुआ घुरणी आहे ज़रूरु घुरणी आहे ऐं हर हथु घुरणी आहे जंहिं वक़्तु तव्हांखे बसि पुॼे तव्हांखे अलाह ताला यादि अचे तव्हां तव्हां दुआ घुरो भले तव्हांखे मना कोन थो करे को पर निमाज़ जे वक़्तु ख़ुशूसनि ऐं पंहिंजे भाङ जे वक़्तु इहे दुआ घुरणु ज़रूरी आहिनि पोइ हाणे हिननि जे पोयां ताईं लॻंदव त पोइ तव्हां बि हुननि दराजी थी वेंदव हलिया असां बि उन दराश थींदासीं पोइ उन खां माण्हू बचा करे इन खां पोइ फरमाए थो रबिर हम मां रबी सगीरा चवण खां पोइ चए थो रबु कुम आलम बि नुफ़ुसिकुम तव्हांजे दिलनि में छा आहे तव्हांजे नफ़्सनि में छा आहे तव्हांजे अंदर में छा आहे उहो अलाह ताला ॼाणे थो तव्हां कहिड़े नमूने सां कहिड़े मक़सद सां दुआ था घुरो उहा तव्हां या कहिड़े नमूने सां हुन सां वर्ताव था करियो पंहिंजे वॾनि सां पंहिंजे बुज़ुर्गनि सां पंहिंजे माउ पीउ सां पंहिंजे उस्तादनि सां त अलाह ताला ॼाणे थो तव्हांजे में चङाई जेकॾहिं का आहे अलाह ताला हुन चङाई जो तव्हांखे एवज़ ॾींदो जहिड़ी कॾहिं तव्हां में चङाई न आहे त बसि पोइ इहा ॻाल्हि ई थी फरमाई इन नमूने सां त रब कुम आलम अलाह ताला ॼाणे थो तव्हांखे तव्हांजो अला तव्हांजो रब बिमाफ़ी माफ़ी नुफ़ुसुम तव्हांजे नफ़्सनि में छा आहे तव्हांजे दिलि में छा आहे तव्हांजे अंदरि में छा आहे सभु अलाह ताला ॼाणे थो इन तकूनू सवाले ई न चङा जेकॾहिं थींदो साले थींदो साले उहो आहे जेको माउ पीउ जो अदब थो करे जेको माउ पीउ जे लाइ दुआ थो करे उहो साले थो हू जेको आहे सो ताले थो जेको चए थो माउ पीउ बसि मरी विया छुटा हाणे हू कुते वांगुरु जीअं पूरबो आहे तीअं पूरे वठी भॻा मूं पाण ॾिठो पंहिंजे अखियुनि सां बसि हुनखे जीती करे पूरे वठी था भॼनि मूं चयो वञ भेण कुतो पूरो अथव की इंसानु पूरो अथव मुस्लमान पूरो अथव बिना कुतो पूरे ईअं भॼिबो आहे <clears throat> पोइ अहिड़े नमूने सां मतिलबु माउ पीउ खे हुननि जो अदब खपो हुनजे लाइ दुआ घुर बि तव्हांखे दुआ घुर अलाह ताला विसारे छॾी आहे तव्हां दुआ जे लाइ तव्हां तकबुर था कयो हथ कयो वॾाई दुआ घुरण जी ज़रूरत न आहे बसि भॼो भॼो भेण ॾिसी न वठेव को पकिड़े न वठेव की अहिड़ो भेण अहिड़ी लका मूं हिते ॾिठो पंहिंजे अखियुनि सां पंहिंजो हिते मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा सभु फ़िक्र जेके आहिनि अॼुकल्ह तमामु वॾियूं मुसीबतूं थी पियूं आहिनि पैदा भई वरी को रब ख़ुम आलम बेमाफ़ी नफ़ूसेकुम इन तकूनू कोनू सवले न जेकॾहिं सवले थींदो माउ ऐं पीउ जो अदब कंदो ऐं पंहिंजो शादी कंदा आहिनि पोइ असांजा वीचारियूं माइयूं ॻाईंदियूं आहिनि चवंदा आहिनि हेतिरा पुट ॼण ईंदो पोइ हीअं कंदो पोइ माउ पीउ जो अदब कंदो इहो चवंदा वेचलस की हाणे चई माउ पीउ खे पादर छिके ऐं उछले हणो त पंहिंजो भले माउ पीउ वञी खटक ते परियां किरनि पंहिंजो ऐं तई मौत भर थियो वेठा घुमो पंहिंजो सॼो अहिड़ो नमूनो भई वॾनि जो अदब करणु त पोइ सवाल ई न थींदो वॾो अदब कंदो जेके वॾनि जो अदब न कंदो त बुछड़ा मज़मू में मतहूर हिते धरती ते बुछड़ा ऐं हिते ख़्वार ऐं ज़लील थी मरंदो तव्हां बि अहिड़ो नमूनो थींदो माउ पीउ जो अदब करणु न करण वारनि जो नतीजो सुठो कोन्हे इन त कोन जो ई न भई इन हू कान बि न ग़फूर आहे पर जेकॾहिं साले हूंदो त पोइ जेके वरी वरी मोटी था अचनि वरी वरी अलाह खे ॿधाइनि था पोइ उन्हनि जे लाइ त हीअ इहा इन में ॻाल्हि तवाब तौबा करणु आहे वरी वरी तौबा करणु अव्वाब हज़रत इब्राहिम अलाह ताला फ़रमायो त इन इन इब्राहिम अल हलीमन अफ़वा होन मुनीब अबू हलीम हो अवाह हो मुनीब हो हर हर ॿॾाईंदो हर हर दुआ घुरंदो हर हर दुआ दुआ घुरणु ज़रूरी आहे हज़रत दाऊद अल ऐं सलेमा अल इस्लाम अलाह ताला अचे त शुकुरु था कनि मुंहिंजो त शुक्रवारी दुआ पंहिंजो हमद वारी दुआ तारीफ़ वारी दुआ अलाह ताला खां मफ़रत वारी दुआ ग़फ़ूर आहे बख़्शण वारो आहे मफ़रत जी दुआ घुरनि हिकिड़ा माण्हू चवंदा दुआ घुरण जी ज़रूरत कोन्हे बख़्शणो हूंदुसि त पाण ई बख़्शींदो उहो हिकु लिखी छॾियो अथसि हुते फलाणे लोह कलम में लिखी बराबरि छॾियो अथसि पर इहो ई लिखी छॾियो तूं दुआ कोन घुरंदे तंहिं करे तोखे जहन में विझिबो इहो लिखी छॾियोसि तूं दुआ घुरंदे त तोखे जिनत में विझ मोकिलिबो इहो लिखी छॾसि भला तव्हां जॾहिं हुकुमु कयो आहे त मूंखां दुआ घुरो त तईं उन में वरी वॾाई था करियो शांता करियो पंहिंजो इहो था ॾेखारियो मूंखे दुआ घुरणी कोन्हे छोजो बसि फलाणो स्बु छोजो फ़लानो सबबु सभु दुआ मूं पाण ॾिठो आहे पंहिंजे अखियुनि सां मुंहिंजा यार दोस्त चवंदा दुआ बसि दुआ जे वक़्तु वरी ॿधंदा मस्जिद में निमात पढ़ी उहो जेको फ़र्ज़ु पढ़ी वठी भॼंदो ॿारु हो हुते बीहंदो अड़े वटि चाहे जेको खवाई थो छा कुतो बिलो अच दुआ चवनि बसि मूंखे दुआ घुरणी कोन्हे ठीकु आहे भई न घुर दुआ तूं ॼाणी जी ॻाल्हि आहिनि माइट जेके आहिनि मासी ख़ुफ़ी मुंहिंजो अर्ज़ु कयो चाचियूं आहिनि मामियूं आहिनि इहे आहिनि वीचारियूं जेके बाइनि थियूं वॾियूं पोइ खणनि थियूं तव्हांखे उथनि थियूं तव्हां लाहियो पोइ हंज ते खणी तव्हांखे घुमनि थियूं लाल थियूं कनि तव्हां सां मुहबत थियूं कनि था इहे था कनि पोइ हुनजे लाइ दुआ छो कोन घुरंदो हुनजे लाइ घुरोदो आहे पोइ आतिफ़ ज़िल ख़ुरबा हक़ु उन्हनि जो हक़ु ॾे हुनखे हक़ु ॾे माना जेकॾहिं तो वटि पैसो आहे हुन वटि न आहे त उहो ॾे जेकॾहिं मुहबत जो हक़ु आहे जेकॾहिं फज़ीलत जो हक़ु आहे जेकॾहिं हुन सां सुठे इकराम सां हलनि हुन सां इज़त सां हलनि हुन सां शान सां हुननि जी इज़त करणु हुननि जो हक़ु आहे तो ते सॼी ज़िंदगी भर जेसिताईं तूं न मरी तेसि ताईं तुंहिंजे पुफी जो तुंहिंजे मासी जो तुंहिंजे चाची जो तुंहिंजे मामी जो तुंहिंजी नानी जो तुंहिंजी ॾाॾी जो हिन ॿिन्ही पासनि जेके माइट मिट अथई भई चइनि पासनि खां सॼो पाड़ो तुंहिंजो जेको आहे हुनजूं जूं वॾड़ियूं जेके तोखां वॾियूं आहिनि उन्हनि जो तूं अदब उनजो तूं अदब कर तोखां जेके नंढड़ियूं आहिनि उन ते तूं शफ़क़त कर माइयूं बि नंढड़ा ॿारला बि जेके आहिनि उन ते शफ़क़त सां वॾनि सां मुहबत सां ऐं पंहिंजे अदब सां ऐं नज़लनि सां शफ़क़त सां महिरबानी सां त इहो जेको आहे ज़रूरी आहे आ त ज़ुल में सभु अची विया कई तव्हांजे पाड़े वारा ओड़े वारा तव्हांजे हुन में ऐं में बि आहे तव्हांजे पाड़े वारनि जो लिहाज़ करियो पाड़े वारनि सां हीअं न कयो असां असांजा चोर जेके हूंदा हुआ वीचारा सिंध में उहे बि अदब हूंदो हुओ उन्हनि वटि चोरी त कंदा हुआ पर चओ सत ॻोठ जेके आहिनि असांजे पाड़े वारा उन्हनि में चोरी न कंदासूं वेंदासीं परे सतर खां परे ॻोठ जेको आहे उतां वञी चोरी कंदा एॾो अदब हुननि में बि हूंदो हुओ पर हाणे असांजा जेके ॾिसणा हुआ असां मुला पिणु हेॾी ॾाढ़ी रखियो वरी उपर ठगीनि पंहिंजे माइटनि खे पिटनि खे पुट पी पीउ खे पुट खे कोन छॾींदुमि रिश्वत वठणु वक़्तु जो वञो हुनजे ऑफ़िस में चए बाबा आऊं पंहिंजे पीउ खे बि कोन बख़्शां हिते पहिरीं पैसा कढ तंहिंखां पोइ हेॾी वॾी ॾाढी अड़े बिना मुसीबत तो ते रब फाक जी बिना का आफ़त का किरंदी बिना कहिड़ा हाल तव्हांजा थी विया हुन लाइ हेॾी रुचियूं बि मुंहिंजे हुनखे हेॾी ॾाढी वर कयो पंहिंजो छा तबलीग जो पोइ चईं मुंहिंजे पुट खे रखिजांइ हुनखे नौकिरी में न रखिजांइ मुंहिंजे पुट खे रखिजांइ हिन जो पघार जेको आहे रोके छॾिजांइ मूं पाण पंहिंजी अखियुनि सां ई ॾिठा आहिनि दुनिया में इहे हैसियतूं त पोइ तंहिं करे आउं इहा ॻाल्हि थो करियां हर हर पंहिंजो पाण अखियुनि सां पंहिंजी ॾिठी जेकॾहिं ॾिठी न हुजे मूं त पोइ आउं इहा ॻाल्हि ई कोन करियां मूं पाण ॾिठा हेॾी वॾी ॾाढी चऊं जंहिंजो हक़ु आहे त हुनखे नौकिरी जेको हुनखे प्रोमोशन कोन हुनखे इहो कोन चए बाबा तुंहिंजो तोते इहो कोन थो थिए त वरी भेण ऐं मुंहिंजो भाउ जेको आहे हुनखे ॾिजाए नौकिरी हुनखे प्रोफेसर करे छॾिजांइ यकदमि हू भई वाइस चांसलर थी वेंदो हलियो लाहौल मूं पंहिंजे अखियुनि सां इहा हाल ॾिठा आहिनि तॾहिं ॻाल्हि थो करियां बार बार अहिड़ी जीअं बुछड़ाई धरती ते पखिड़िजी वेंदी हली ॿिया हयाई पखिड़ी वेंदी हली पोइ हुन खां पोइ वॾी ॾाढी वारा वरी तबली थी सभु कंदा था कनि न हुनजो मूं पाण ॾिठो आहे पंहिंजे अखियुनि सां हू आति ज़ल ख़ुरबा हक हू वल मिसकीन वब न सबील ऐं रस्ते वारो जेको गुज़िरे थो मुसाफ़िरी वारो चङ चङा ई हर मिसाल तव्हांखे कहिड़ी ख़बर थी चोरी थो करणु वञे की हज थो करणु वञे पोइ त तव्हां वटां जेको लंघे थो हज़रत इब्राहिम अल पकिड़े वञी वठी ईंदो परे परे खां ॾिसी माण्हू को अचे पियो आहे जेसिताईं मानी न खाईंदो जेसिताईं पंहिंजो उहो महिमान को न ईंदो हुन वटि पोइ अहिड़े नमूने सां पोइ हुनखां कोन तूं काफ़राई मुस्लमान आहीं केरु आहीं तूं पंहिंजो हज ते थो वञी की सबील पोइ सुठे कम सां वञे थो पाण बि सुठो भलो कमु पर कहिड़ी ख़बर तव्हांखे त चोरी थो करणु वञे पर तव्हांखे हक़ु आहे त हुनखे मिसकिन खे हक़ हू ज़ात कुर्बा हुनजो हक़ु आहे ऐं मिसकिन जो हक़ु आहे उप्न सभी रस्ते मां गुज़रण वारे जो वाठड़ू जो तव्हां ते हक़ु आहे पोइ यार अॻे मानियूं खाराईंदा हुआसीं असां पंहिंजा वॾा असांजा मानियूं खाराईंदा हुआ पोइ तव्हां अची लंघंदो पोइ हुनखे ॾींदासीं खट बि ॾींदासीं पर मानी बि हुआसीं सुबुह सवेल उहो उथी पंहिंजो कठ कट त रलियूं खणी टुपड़ करी वठी भॼंदो पोइ वरी लॻंदासीं पोयां वरी चवंदो वारो कयो वारो कयो रलियूं खयो पियो वञे फिलहालु खयो पियो वञे पोइ वरी वञ बि न पकिड़े वठी ईंदासीं अहिड़ा बि कमु थींदा हुआ पर पोइ तव्हां त पहिरीं हक़ु आहे जेको लंघे थो त पोइ हुनखे तव्हां मानी मानी खारायो अला अला चङाई कंदो पर जेकर पुॼी सघे त चोर चोर चोरी करे भॻे भॼे त पोइ लाहौल वारा चोरी करे वियो चारि दोस्त पंहिंजो मोहम्मद वसाइण जे ॻोठ वञा लाहौल वारा कुत कुता बिला वञी पकिड़े हुनखे खणी आया पोइ हुन सां जेको थियो पाक अलाह ताला माफ़ु करे सभिनी माण्हुनि खे पर अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं पर पोइ तव्हां ते हक़ु आहे त हुन जेको वाटड़ू लंघे थो हुनखे मारी त खारायो पोइ हाणे पंहिंजो बचाव भले रखिजो हिकिड़ो माण्हू बिहार जो खणी न वञे तव्हांजा टपड़ चोरी न करे वञेव त ईअं बि थिए थो ऐं थींदो हो अॻु में हाणे बि थिए थो हाल पाण वधीक लस्ते वेंदे बि न माण्हू फुरे था वञनि तव्हां वेठा हुजो पंहिंजे घर में अची घर मां फुरे था वञनि ॾिसणा वाइसणा माण्हू उहो बि न सबील वॾा आहे ऐं पंहिंजो हथ फाड़ बि न थियो यानी अजायो ख़र्च पंहिंजो ॾेख ॾेखार जे लाइ अॼु शादियुनि में हेॾा ख़र्च चई हेतिरनि खे दावतूं हेतिरियूं देगियूं मूं चाढ़ियूं हेतिरो वीचारा असांजे पाड़े में वीचारा आहिनि पंहिंजो नालो कोन थो वठां राति जो वॾा शाहूकार माण्हू पोइ वॾा भतर थिया वॾा हीअ थिया पोइ हू बदमाश जेके रधण वारा अलाए कहिड़ी कोन सां वीचारनि सां नफ़रत थियण लाइ छा बि न की ॻाल्हि थी मूंखे उहो ख़बर पई चऊं उहे बिना देगियूं परे रखी छॾियऊं जेके नालियुनि में हारे छॾियऊं माण्हुनि खे खारा खारायूं कोन सम्झो अहिड़ा माण्हू मतिलबु कमु कार करण वारा पर वरदान पचाइण वारनि त वीचारनि जेका तकलीफ़ कई छा वॾी कई पर वॾो ॾेखा वॾो कयूं ख़र्चु कयूं हीअ हू कयूं पर उहे जेके रधड़ पचाइण वारो उन वरी उछड़े छॾिया हेॾा होॾा माण्हू बुख वधे माण्हू रल पई पए बाबा मां खाधो मिलियो कोन पियो हीउ कोन थियो माना हुनजी वीचारनि जी बदनामी कराए छॾियऊं गुज़ारे वियो हुननि जो वॾो त हाणे अलाह ताला मक़सदु करे सभिनी जी पर अहिड़ा माण्हू बदमाश मतिलबु तव्हां कमकार वारा माण्हू अहिड़ो अहिड़ो बि न तव्हां बि छा चइबो आहे बदनी थी आहे पंहिंजो जेको चङाई वारो माण्हू को वीचारो चङो कमु थो करे उन में बि तव्हां हुन में माना गोभी तव्हां बदमाशी था करियो यानी पाण बि कोन खाधो न को कंहिंखे बि न हारे छॾियऊं में नालियुनि में मूंखे ॿुधायो मुबज़री न कान मुबदज़री बि ॻाल्हि ते लफ़्ज़ आयासीं त माण्हू हाणे शादियूं हाणे पाकिस्तान में भेण सभु करे थो शादियूं वॾियूं पंहिंजो ची माई जेका आहे हुनजे लाइ असीं वठंदासीं जोड़ो जेको हेतिरनि लखनि रुपियनि जो हींअर मूंखे राति लख अची लखनि जी किथे ॻाल्हि आहे हिते त करोड़नि जी ॻाल्हि हाणे करोड़ माण्हू अड़गे त कंहिं ते मथो धोपंदो लख ते चयो हिनखे लख आहे लखापति आहे फलाणो माण्हू जेको असांजे ख़ान साहिबु की खान बहादुर की फलाणो जेको मां वॾो जाम साहिबु आहे हीअ आहे उहा आहे लख पती आहे हुनखे लखु हो रुपियो हिकिड़ो हाणे त लख त हर हिकु वटि आहे करोड़ आहे अलाए आहे ऐं हुनजी क़ीमत लभे कोन को तुंहिंजो कुकड़ जो आनू हुन कोन केतिरा में थो मिले ऐं वठां ई कोन्हे सुराण आना हा चवंदो आहे असांजे ज़माने में आना मिलंदो आहे ॿी आने में ॿी आने में आनो वठंदासीं बेदो जेको खाइबो आहे ॿी आने में हाणे चवंदा हू हेतिरनि रुपियनि में मुंहिंजो भाउ इहो आउं वठंदो कोन असीं वठंदा हुआसीं आने में हाणे ॿी आने में मिले त पोइ आउं वठां पर चए थो भाउ तूं पोइ हिते रहिजी वियो आहीं हलो पुठिते ज़मानो गुज़री वियो हलियो अॻिते माण्हू वधी विया हलिया हाणे जेको लख लखनि ते लखनि जी ॻाल्हि आहे ई कोन का हाणे करोड़नि जी ॻाल्हि आहे अरबनि जी ॻाल्हि आहे पदवनि जी अलाए घणनि जी ॻाल्हि आहे <laughs> मूं चयो बसि पो आऊं हाणे इन ज़माने सां वास्तो मुंहिंजो आहे कोन को हुनजो पोइ इहे ख़बरूं आहिनि हिते खुरबा मिसकीन वबन सबील हे ख़बर इन लाइ मुबज़रीन जेके हथ पहाड़ आहिनि जेके मतिलबु त ॾेखाव जे लाइ अलाह ताला जे लाइ जेकॾहिं ख़र्चु करे माण्हू त अलाह ताला वटि क़बूल आहे पर जेके ईअं हथ पार अजाए ख़र्च में ॾेखारिनि त मुंहिंजो नालो हेॾो सही मुंहिंजो भत जेको फलाणे कयो बसि साईं बसि वॾेरे जेको फलाणे कयो साईं फलाणनि फाणनि नालो कोन पाड़े जा वॾा वॾा माण्हू आहिनि उहे सभु दोस्त अबाब आहिनि अहिड़ा पर चवंदी फलाणे अहिड़ो बसि अहिड़ो करे छॾियो अहिड़ो करे छॾियो आहे अहिड़ो थी वियो बसि वञी था कर करण जेको ॾेखार जे लाइ चव उहो हथु फाड़ जो सुठो कोन्हे कान उहे ख़्वान शयातीन उहे शैतान जा ॿाहिरि आहिनि जे हेॾा हथु फाड़ अजायो ख़र्चु था करो पोइ जे लाइ उहो हथु फाड़ ई आहे उहो शैतान जो कमु आहे वकान शैतान रब ई कफूर आहे शैतान जेको आहे अलाह ताला जो कुफ़ करण वारो अलाह ताला जे हुकम जी इन इनाफ़ी करण वारो इन करे उनजो माण्हू भाउ न थिए न शैतान न थिए वॾा वॾा ख़र्च शादियुनि ते ऐं हिननि ते वॾा वॾा ठीकु आहे दावत करियो ग़रीबनि फ़ुकराउनि खे हिननि खे खारायो मूं पाण तौर में लिखियलु ॾिठो आहे इंजील में किथे त पंहिंजो वॾा वॾा जेके तव्हांजा माइट आहिनि जेके इहे आहिनि उहो असांजो यार आहे कराची में हिकिड़ो उहो सभु जेको कंदो आहे पंहिंजो छा हलीम चइबो आहे जेको उहो कंदो आहे पोइ असांखे बि घुराईंदो आहे वेंदा आहियूं हुनजो खाईंदा आहियूं हलीम पोइ हुनजा सभु वॾा वॾा ऑफिसर बिना जेके उहो अलाए छा कलेक्टर ऐं अलाए धूल ऐं फसाद सॼी कराची खे जेके हलाईंदा उहे हुनजा माइटनि पोइ हुन सभिनी खे घुराईंदो उन ॾींहुं को हिकिड़ो फ़क़ीर को ग़रीब कोन हुनजे घर में जेको मानी खाईंदो पोइ मूं चयोमांसि मुंहिंजी हीअ त हिन में हिकिड़ो बि को फ़क़ीर कोन्हे हीअ सभु करोड़पति हराम खाऊ आहिनि सभई माण्हू तुंहिंजे हिन घर में तो घुराया आहिनि सम्झो असां फ़क़ीर माण्हू त ख़ैर खां आहियूं अहिड़ा मोहताज बि कोन आहियूं जो असां खाऊं मानी पर अलहमला हुते घुरायो आहे असांखे उहो कयासीं हलीम वलीम ठाहियासीं गॾिजी हीअ कयासीं हू कयासीं सम्झो सभई कम पर पोइ मूं चयो हिन में जेको अहिड़ो को ग़रीब फ़ुकरात मिसकिन को माण्हू आहे कोन हीअ त सभु माना जेको हलो सॼो कराची खे ख़रीद कयो आहे हथ में घुमियो ऐं रुश्वतूं वठियो ऐं वॾा वॾा हथ फाड़ कयो चए बसि आऊं हिकिड़े साल में हिकिड़ो दफ़ो हिन सभिनी खे घुराईंदो आहियां सभु मुंहिंजा माइट आहिनि तुंहिंजा माइट आहिनि भला मिसकिन किथे आहिनि जिन ते हुकुम आहे खाराइण जो उन्हनि खे बि करे खाराए किथे ॻोल्हि बिना के तोखे लभनि कोन था सॼी कराची बि बुख पई मरे बिन सां उन में तोखे ॾिसण में कोन थो अचे सॼो असां मुंहिंजो यार आहे तव्हां वेझो पोइ मूंसां भोग छो कंदो आहे पोइ आउं वरी हुन सां छेड़छाड़ कंदो आहियां सम्झो भला इनल मु वज़ीन खानू इख़वान शेह थी न वकानत शहीतान रब कफूर आहे पर हाणे जेकॾहिं जेकॾहिं को अहिड़ो वक़्तु आहे जो तो वटि न आहे ॾियण जो ऐं को माण्हू आहे तुंहिंजे वेझनि माइटनि वञा जेको तोखे जंहिंखे तूं ॾींदो हुअं या ॾिनो हुते अॻु में या उहो आसरो रखे थो त तूं ॾींदे हुनखे ऐं उन वक़्तु नथो ॾेई सघीं कंहिं बि सुबुह जो हिन मोड़ी थो ॾियण खां त कुलहम कौलम मैसूर कौलनि महसूसु आहे सुहिणो ॻाल्हायो हुन सां सवलो सुठो त भई इनशा पोइ वरी ॾींदासूं हींअर कोन्हे या छा पर हुनखे छिलब न ॾिए हुनखे हीरूं न कर जीअं पंहिंजो हुनमें सूरत वध लयल में फरमाए त पंहिंजो सुवाल करण वारे खे झिनक न ॾिए त पोइ अलाह तालकम आहे ॿिन्ही जॻहियुनि ते इहो अमरबल मरूफ़ में अची थो वञे न मुनक़र में अची थो वञे त हीउ मुनक़र आहे जो माण्हू ॾिए सुवाल करण वारे खे त इन करे तूं हर भॼी वञे भॼी वञ रुगो मथो खाई वियो पोइ हुन सां सुहिणे नमूने सां पर के आहिनि पोइ लॻी पवंदा आहिनि अलाए हुनजो बि ज़िक्र आहे क़ुर शरीफ़ में सूरत बकर में कहिड़ा आहिनि माण्हू वरी जान कोन छॾींदा पोइ मुसीबत थी वेंदी हली पाण छा कजे पोइ मूं लिकाए वरी भॼिजे छा कजे अहिड़ा बि आहिनि पोइ इहो थिए थो रहमत रबी तव्हां अञा रह रब जे रहमत जी तलाश में मतिलबु त तव्हां वटि कोन्हे रब जी रहमत ईंदी त पोइ तव्हां ॾींदव त पोइ उन सां वरी सुहिणे नमूने सां तव्हां ॻाल्हायो रहमत थी मिर रबिक तरजू हा फल तव्हां आसु रखियो छा त मूं वटि ईंदी रहमत रब जी त पोइ ॾिसो मतिलबु हींअर मूं वटि पैसो ॾोकड़ा आहे कोन मुंहिंजा अखियूं सां खाली आहिनि सम्झो त उन वक़्तु को फुल फुल हुम कौलनि मैसूर आहे त पोइ हुन सुहिणे नमूने सां हुन सां ॻाल्हाए सुठे लफ़्ज़नि सां ॻाल्हायो हुन सां मोहबत सां त पोइ इनशा फलाणे वक़्तु ई आहे या मतिलबु पोइ ॾींदासूं ऐं इनशा हाज़िर कंदासीं तूं वेठो जा ऐं पाणी मोकिलींदुसि तोखे छा कंदासीं पर मतिलबु हुन सां सुहिणो लफ़्ज़ ॻाल्हाइजे वॾा हथ जल यदख मग़लूल अथनि हाणे ॿई एक्सट्रीम्स जेके आहिनि हुन ते अलाह ताला हिते मना थो करे त इहो पंहिंजो अहिड़ो बकील न थी जो पंहिंजो हथ जेके आहिनि से ईअं पंहिंजे ओनुख खे पंहिंजे ॻिचीअ में विझो वेठो हथु ॻिची में विझण जी माना त पंहिंजो हथु ॾिघो न करणु चए पाण हिन जा हथ ॾिघा आहिनि माना हीअ सखी आहे छोजो हीअ हथ जेके आहिनि से खुलियल आहिनि माना हीअ सखी आहे ॾिए थो त हथ हीअं ॾिघा कबा पर जेकॾहिं ॾिघा पाण ॾे साथी साथी ॾे कबा ऐं पाण ॾे कबा माना नथो ॾियां पोइ हथु वरी पोइ पोते कॿा भई बाहूं पहुते करे वेही रहिबो चइबो आहे कोन्ह थो ॾियां भॼ मुंहिंजो मुंहिंजे दर खां या छा त कोन्ह थो ॾियां त इहे मखलूल ॿाहूं जेके आहिनि पंहिंजी पोची थियूं मोटाइजनि त इहो हिकिड़ो निशानी थी त इहो जेको आहे बखील आहे माण्हू जो कंहिंखे कोन्ह थो ॾिए कंहिंखे बि कोन्ह ॾींदो ॿियो वरी तव्हांखे हिकिड़ो राज़ ॿुधाए थो छॾियां हींअर तव्हांजे अॻियां हिकिड़ो माण्हू वञे पियो मसलनि तव्हां सम्झो था हीउ माण्हू जेको आहे सो सखी आहे की पंहिंजो बखील आहे तव्हां हुनजे मुठ ध्यानु ॾिसो त मुठ जेको आहे सो खोले थो हले की मुठ जेको आहे सो बीड़े थो हले त मुठ बीड़े पियो हले त माना हीउ बखील आहे ऐं जेके मुठ खोले थो हले त माना हीअ सखी आहे मतिलबु त हीअ ॾियणु मज़ कोन कीबाईंदो त पोइ मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं ही कया फशनासी जूं ॻाल्हियूं क़ुर मज़ा बि वाज़ थियनि थियूं ऐं माण्हुनि बि पंहिंजो ॿुधायूं आहिनि अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं त इहो मतिलबु त माण्हू बगलूल पंहिंजे ॿाहूं न करे माना बखी न थिए ऐं पंहिंजो सखी हुजे पर सखी अहिड़ो बि न हुजे जो पोइ वरी सभु पंहिंजा कपिड़ा लाहे ॾेई छॾे ऐं पाण वग़ैरह ते वेठो हुजे अहिड़ो बि सखी न हुजे जो जा ॿार बचा बुख पिया मरनि ऐं ॿाहिरि बि जेके माण्हुनि खे सखावतूं वेठो करे इहो इहो बि न हुजे पंहिंजो मतिलबु त हिकिड़ो एतदाल वारो बैलेंस तरीक़ो जेको आहे ज़िंदगी जो उहो सुठो आहे वला थि चाल यक महलू लथनि ऐं पंहिंजूं बाहूं ॿधल यानी पाण पाण पुरते वराए हीअं करे ऐं सीने सां लॻाए बीह रहनि माना हराम जो आऊं ॾियां हुनजो हिकिड़ो पैसो बि कोन्ह ॾींदोसां जमड़ी बि कोन ॾींदोसांइ त हुनजो इहो बाहूं पोते करे बखील रखमि वला फल तॼायल यकु जा तुंहिंजा बाह मगलूल अथनि अहिड़ा ओनख कर त तुंहिंजे ॻिचीअ में ॻिचीअ लाइ बाहूं करे वेही रहे माण्हू कोन माना कोन ईंदुसि इहो साॻियो ओनख जेको अॻु में लफ़्ज़ आयो पाण हुनजी तारीफ़ कई इहो साॻियो ॻिची आहे निर्घट आहे तव्हांजो जंहिंमें तव्हांजो लिखियो सॼो लिखियो पियो हूंदो तव्हांजो क़यामती ॾींहुं उतां ई अलाह ताला खोले तव्हांखे ॾेखारिणो हिकिड़ा किताब हिक उते बि इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो ओनख खे हिते बि हाणे उहो साॻियो आहे उनखे कर ॻिची ॻिची आहे निर्घट जी ॻाल्हि भला तब सुत हा खुलियल बसि ताईं सॼो खोले बि न छॾ हथ ॿाहूं ईअं पोएं विराए ऐं बंदि बि न करे छॾ ऐं सवाइ अहिड़ियूं खोले बि न छॾ जो पाण वेठो बुख मरी पोइ वरी हू ॿिया माण्हुनि खे जेको बि आयो बसि हुनखे ॾेई छॾी हुनखे पंहिंजे घर में ॾिस कुझु बि कोन्हे मतिलबु त इहो बि हिकिड़ो हुकुमु न आहे अलाह ताला जो त तुंहिंजा ॿार बच्चा पिया बुख मरनि ऐं तू भई सभई ॿियनि खे ॾेई छॾ या तुंहिंजा माइटु मिटु मासी पुफी ई च उन्हनि खे कुझु कोन्हे तूं अहिड़ो पंहिंजो पंहिंजे देखाव जे लाइ पंहिंजे मशहूरी जे लाइ चईं फलाणो माण्हू अहिड़ो बसि आहे सखी आहे जो बसि सभिनी खे थो ॾिए पर हुनजी माउ पीउ बुख में मरे हुन पीउ पियो बुख मरे वेंदा हुनजी भेण आहे हुनजो चाचो आहे मामी आहे पुफी आहे उहे सभई ॾिसणंदा वरितनि उहे परा धरनि ते ठोकरूं खाईंदा वरितनि पर हिन जो जेको माल मता सभु उहो जेके यार अथसि उहे सखावतूं साईं बसि असांखे ॾाढा भत खारायईं मूं पढ़ियो हिकिड़े किताब हिकिड़े हमरा माण्हू जो नालो कोन थो वठां हाणे वॾो किताबु आहे उतां इंटरनेट ते लॻो पियो आहे उहो बि तव्हां पढ़ो पर फलाणो शाहूकार माण्हू बसि उन फलाणा उहे सभु जेके मेन्यू हुन सॼी ज़िंदगी में खाधा उहे सभु हुन में लिखिया पिया आहिनि त बसि फलाणा खाधा ऐं खाधा खाधा हुनखे उहे बि यादि आहिनि ओ फलाणे साल जेको दावत कयईं पोइ हुन में हीअ हीअ खाराई हीअ खाराई हीअ खाराई सभु उहे हुन में लिखिया पिया आहिनि तोखे खाधा सभु यादि आहिनि पर हुनजी ॿी त का चङाई तूं लिखी कोन्हे हुनजो रुगो खाधा हुनखे किथे किथे खारायोसीं तोखे सभु यादि आहिनि शराब जेके तोखे पईंसीं सभु तोखे यादि आहिनि उहे बि लिखी छॾियईं मूं फलाणे हंधि शराब खणी वियासीं हीअं कयासीं हू कयासीं सभु ॻाल्हियूं लिखी छॾींदो पर हुन में का ॿी त का चङाई सवाइ हिनजे माण्हू खे खाराईंदो हो खे संदसि घर में जेका भेण हुयसि जेका माउ हुयसि जेका पुफी हुयसि चाची हुयसि उन्हनि खे त खाराई कोन थिए उन्हनि खां पुछी वञी त भई तव्हांखे खाराए थो ऐं असांखे त ऐश ऐश थो करे पर नौकर खे चवंदो पंहिंजे घर में खाइजां हिते मुंहिंजे ख़बरदार जो हितां ग्रह खयों अथई पादर हणंदो साईं पोइ अहिड़ा मूं ॾिठा आहिनि असां वटि प्रिंसीपल हो हुनजो वीचारो नौकर जेको बोरची उहो अची वेंदो हू मूंखे हेतिरो छा छाजो छटांगीअ लाइ अधु छा केतिरो घुराए थो गोश्त जो उहा ॿूटी जेके आहिनि हिकिड़ियूं आहिनि की ॿ उहा हुन ॻण लाइ उहा हू पंहिंजो रखे थो मूंखे चए तूं पंहिंजी घर वञी खाइजांइ मानी पचाए थो हुनजे लाइ वॾो प्रिंसिपल पंहिंजे एग्रीकल्चर कॉलेज जो हुन ज़माने में पर चए मानी पंहिंजे घर में वञी खाइजांइ ऐं ॿी बि जेको ॿियो बि हिकिड़ो मशहूरु माण्हू सम्झो उहो बि जेको उनजो नौकिरियुनि चकर चए बाबा मानी घर में वञी खाइजो ऐं हिते ई मुंहिंजो सॼो ॾींहुं कमु कयो हिते मुंहिंजे घर में पर मानी पंहिंजे घर में खाइजो हिते मूं वटि मानी कान्हे मानी पंहिंजे हथ सां पंहिंजो ॿिया जेके शाहूकार ईंदा हुआ हुनखे वॾा वॾा ताम रधे ॾिबा हीअं कबो हू कबो पर संस नौकर चाकर जेके आहे से भले बुख मरनि पंहिंजे घर में वञी खाइनि न हुजनि त भले पिया जीअं वण तीअं कनि पर हाणे इनशा हिन मुबज़ीन कानू इख़वान शयातीन वकान शैतान रब ई कफ़ूरा इनश थीनि मिर रबिक तरजूहा फ़क़ुलम कौलनि मैसूर आहे उनखां पोइ फरमाए थो वला थल य मगलूल इलाह ा तबसुत हा कुल बस्ततख उद मलूम मसूर आहे जेकॾहिं ईअं कंदे सफ़ा खोले छॾींदे पोइ छा मलूल मायूस थी वहंदे ऐं महसूर थी वेंदे हसर थकल ॾियण मतिलबु हाणे छा करियां हाणे बुख था मरूं मां मुंहिंजी बुख पई मरे मलूलम महसूर थी वेहंदे पंहिंजो हीणो थी वेंदे थकल थी वेंदे त ॿ ॿ लफ़्ज़ इस्तेमालु मलूम ऐं मासूर हुते मज़मू ऐं मक़सूल त अॻिते बि अहिड़े नमूने सां ॿ ॿ लफ़्ज़ मलूम बि थी वेंदे त महसूर बि थी वेंदे इन रबक अला अलाह ताला जंहिंजो रिस्क जेतिरो वधाइणु चाहे ओतिरो वधाए थो त जेतिरो घटाइणु चाहे थो ओतिरो घटाए थो रब पाक जे हथ में सॼो रिस्क आहे तूं पंहिंजा न को सॼो हीअं थी न को सॼो हूअं थी वञो इन हू बि न बेबादी ख़बीरम बसीर आहे बेशक अलाह ताला पंहिंजे ॿारनि जी हर ख़बर रखे थो त ही हीउ बकील आहे बकील अलाह ताला खे पसंदि आहे इन करे जो चए थो केॾो बि ज़ाहिद हुजे ऐं पंहिंजो बुख बकील आहे त हू जहन बि आहे मूं वटि हुनजो को क़दुरु कोन्हे पर जेकॾहिं हिकिड़ो जवाबु आहे सखी आहे पंहिंजे माइटनि माइटनि सां सखावत सां हले थो ऐं पोइ जेकॾहिं ज़ाहिद मुती परहेगार हेगार हरूभरु एतिरो कोन्हे त बि हुनजो जेको दर्जो अलाह वटि वॾो आहे हिन करे हू सभु ॼाण जे न हू कान बि इबादी ख़बीरम ख़बर बि रखे थो ऐं ॾिसे बि थो हिन करे हुनजो ॾिसंदड़ बि आहे ऐं ख़बर रखंदड़ बि आहे वॾा तख़्तलू औलाद खुम हाणे पहिरीं फरमायो त पंहिंजे औलाद खे क़तलु न करियो क़तलु हाणे अॻे ज़माने में कतलु कंदा हुआ हीअं हिन ज़माने में बि माण्हू आहिनि हिंदुस्तान में जेके पंहिंजी छोकिरियुनि खे पूरे छॾींदा आहिनि मारे छॾींदा आहिनि ॾियणु न ॾींदा आहिनि मतिलबु त हुनखे ख़बर पइजी वई त हाणे हिन में पेट अॼुकल्ह त ख़बर आहे विझी लॻे लॻाइजे त कहिड़ी मशीन आहे त हुन में पेट में अंदरि छा आहे छोकिरो आहे छोकिरी आहे फीमेल आहे मेल आहे त हुनखे ख़बर पइजी थी वञे पोइ जेकॾहिं फीमेल ॿारु आहे त हुनखे साक था करे छॾनि हुनखे छा चइबो आहे एबॉर्शन था कराए छॾनि या जीअं वणे उहो कढी था छॾनि त पोइ इहो बि क़तलु थियो जॾहिं हिकिड़ो इंसानु या मिसल त शकिल ठही वई हली ऐं तव्हांखे ख़बर पइजी वई त हीअ औरत आहे छोकिरी आहे वीचारी फीमेल आहे पोइ तव्हां हुनखे माराए छॾे या भई असांजे राजस्थान जी जेके राजपूताना आहे अहिड़ा कहिड़ा कहिड़ा जेके राजा हुआ उहे उन्हनि वटि औरतूं हूंदियूं कोन उहे ॿारहं शादियूं करे ईंदा पंहिंजी छोकिरी मारे छॾींदा त इहो इहो थींदो पर हुतां अरबनि बि छोकिरियुनि खे पोइ छोकिरियुनि खे मारण जा उन्हनि वटि के सबबु हुआ हिकिड़ो त उन्हनि वटि ॾाज बाज जो मसइलो कोन हो जेको हिते हिंदुस्तान में छोकिरियुनि जे पीउनि खे ॾियणो थो पए उन करे उहो मारनि था हुते मसइलो हो हिकिड़ो त इहो बुख बि हुई वीचारी घणी मतिलबु त ताम वाम कोन हो ॿी ॻाल्हि इहा हुई त जॾहिं बि को माण्हू घणी ईंदो ॿाहिरां औरतूं ज़ना कंदो मतिलबु त इहो थींदो त पोइ चवंदो भई हिन खां अॻु में जो को माण्हू अचे ऐं असां ते हमिलो करे ऐं मुंहिंजी औरत खणी वञे हलियो त इहा बेज़ती आहे तमामु वॾी इन करे छोकिरियुनि खे मारे छॾींदा भई छोकिरियूं वरी छुटियूं बसि न को हूंदियूं न को को ईंदो पंहिंजो हमिले करण वारो जेको अची मुंहिंजी छोकिरी खणी वेंदो हलियो बसि पोइ मतिलबु त घणी के हुआ ॿिया बि पोइ अलाह ताला क़ुरसी में घणी जॻहियुनि ते चयो त पंहिंजे औलाद खे न मारियो औलाद खे क़तलु न करियो पंहिंजी क़िस्म तमामु हिकिड़ियूं रखी क़िस्म जूं आहिनि हदीसूं जेके रसुला सासम खे माण्हुनि ॿुधायूं त असां हीअं कयो हीअं कयो अहिड़े नमूने सां पंहिंजे छोकिरी खे मारियोसीं पोइ उहे जेके असां रसुला सासम रुना हुन ॻाल्हि खे ॾिसी ऐं पोइ फरमायूं त जेकॾहिं मूंखे हुकुम हुजे हा त कुफ़र जे ज़माने जी आऊं सदा ॾियां त आऊं तोखे सदा ॾियां हा हूंदो इहो जेको तो कमु कयो पर मुंहिंजे कुफर जे ज़माने में खां पोइ मुस्लमान थियो आई तूं हाणे जेको हिन खां पोइ जेको आहे तोते सॼी शरीयत लागू थी थिए पुराणे ज़माने जी ॻाल्हि ते तुंहिंजी हीअ असांजी शरीयत लागू न आहे इन करे आऊं तोखे सदा कोन थो ॾियां पर अहिड़ी ॻाल्हि का थी अलाह मुना वर ख़मनावरा वफ़ज़ना वा सरावतमस्तक़ीम सरावतीनाम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم